Bai, egia da beraiek baita kanbio generazionala euki dutela, aldaketak euki dituzte beraien ekipoan eta sumatu da e, gu berdintxoari ginen, eta bueno, eh, hasi gera partioa jakin gabe zer gertatuko zan. Gaur eskatzen genuen zen aktitude hone okitza. Horreko partiduan kostatu zitzaigun pilo bat, ja galduta eman genuen partidoa eta horrengoan nahi genuen atope Ez zitzaigun inporta, bueno, bai inporta du beti eh, emaitza, baina ez zitzaigun importa benetan ondo egiten genuen bitartean. Eta oso oso pozik gabe, oso oso pozik. E, lortu dugu oso ondo defendatzea, inoiz baino beto, atakea ere ondo izan da, egia da hemen etxean jokatzen dugunean lokatza da, baina gure lokatza da. <laughs> Orduan oso posi gaude emaitzarekin, lortu dugunarekin, ekipoan gatik, e, eh, defentsan denak batera igotzen asteagatik, gauza gauzak lortzen ari eta partido honetan ikusi da. Oso oso posi gaude, egia da, bagian punto bonusa lortu algenula defentsiboa, hortxe hortxe gobi biligera gera, askotan beraien hogeita bian, baina benetan ez du takatxik adeatzeko partidontan oso hobere egin dugu, eta aktitude oso oso dago.